Znači, to su ta neka tri aspekta sa koji se može posmatrati ovo pitanje razloga zbog kojih ljudi odlaze na stranputicu, ne budu upućeni, ne budu na ispravnoj akidi, budu na dalaletu ili budu na kufru, na širku. Što se tiče ovog trećeg, uglavnom znači sa ova sve tri aspekta ili sa sva tri nova učenjaci kad su govorili o ovoj temi ili predavanja koja su držana na ovu temu su e, baš prilaze na ovaj način. Pa kada se sakupi analizira njihov pristup ovoj tematici, e, možemo naći da su ovako pristupali. Pa oni koji su govorili sa, sa e, nivoa stepena pojedinaca, šta je razlog stramputice pojedinaca, pojedinačno, e, što se vraća po na osob, na svakog pojedinca, nevezano, bio umetu ili bio van umeta i tome slično. Pa su neki od učenjaka govorili o toj temi, pa su navodili, e, naravno, sve, e, vraćajući na širijaske argumente Korana i Suneta, pa su govorili jel, o tome između ostale, znači ja ću navesti te neke razlike o kojima su oni govorili, mada meni večeras nije namjera da govorim sa tog aspekta, znači e, o, uzrocima skretanja sa pravog puta sa, strane pojedinca. Znači, nije namjera da govorim o tome, a učenjaci su o tome govorili, pa su navode da je jedan osnovni razloga zašto ljudi e, ustrojavaju, bivaju na stramputici, na dalaletu, na kufru, na širku. Prvi razlog koji su navodili neki od, od učenjaka, to je, kaže, hobthu nefs, a to je pokvarena ljudska priroda, zlo u prirodi ljudskoj, na kojoj je stvoren čovjek. Pa su navodili šerijaske argumente za, za to. Između ostalo, kuranski ajed, وَلَوْ عَنِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعْهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُوا لَتَوَلَّمْ وَهُمْ مُعْرِدُونَ kaže da Allah Želešanuhu e, zna da ima u njima hajra u ljudima, naravno gori od ljudima Kaže, učinio bi da oni čuju. Šta da čuju? Da čuju istinu, odnosno da razumiju. Da dođe istina do njihovog srca. Znači, oni mogu čuti, ali nije ušlo u njihovo srce. Kaže, A kada bi i omogućio da čuju, znači ovo drugo čujenje, misli se to da dođe do njih haber, vijest o haku, o istinu, o Kur'anu, o Allahu Đelešanu. Kaže, te oridun. Oni bi se okrenuli i ostavili bi istine i haka. Znači, ne bi prihvatili. Pa kaže, ovaj ajet u stvari govori e, zato što u takvim osobama nema hajra, njima ne koristi slušanje i dolazak istine do njih. I to imamo u praksi. Koliko je ljudi do kojih dođe istina, čuju je, vidije je, znaju za poslanstvo, znaju za e, posljednju knjigu koja je objavljena Muhammedu sallallahu alaihi ve međutim, ne vide je kao istinu. Što mi imamo u, znači, e, u kontaktu sa ljudima oko nas, mi to vidimo kod tih ljudi. Možeš mu govoriti koliko hoćeš, pojašnjavati koliko hoćeš, Njegovo srce to ne vidi i ne razumije, kao da ima prepreka između njega i istine. Između ostalog, znači učenjaci navode da je razlog tome hubtu nefs, da tako čovjek bude stvoren na tome. Takav je stvoren, pokvarena priroda ljudska, da je poput šeitana koji su odbili istinu i hak. I onda uz to navodili su i drugi argumente i drugi dokaze za ovu skupinu ljudi koji odbijaju na takav način istinu. Čak navode ovaj, ovaj, jedan od, od, od šehova naveo jednu, priču od Muse, Ali kada je razgovarao sa Allahom Đelešanu, mada kada se analizira sene te priče, ona je izmišljena, nije vjerodostojna, može biti od, od Kaže, kada je Musa a.s. razgovarao sa Allahom Đelešanom, rekao mu, gospodaru moj, zašto si stvorio određene ljude koje ćeš staviti u džennet, a određene koje ćeš e, u vatru staviti. Šta je razlog? Pa ovi si učinili dženetlijama, a ovi je razlog džehenemlijama, stanovnicima vatri. Pa kaže njemu, njemu je odgovorio Allah Đelšanu, kaže, ovo Musa, kaže, posi šećernu trsku. Pa je on uradio. Pa kada je narasla, rekao Musa, uberi, uberi Pa je Musa to uradio i posjekao je. I ostale ono dole, ovaj, korijenje ono, što izađe malo iznad, zemlje i ono korijenje. Pa kad je završio, završio kaže njema Musa što nisi ubrao, i to dole. Pa kaže, gospodaru moj, kaže, zato što nema fajdi od toga, ne valja. A kaže, tako i ja. Stvorio sam ljude u kojima nema nikakvog hajra i nikakve fajde i oni su samo za džehennema. Iako je to nije potvrđeno u vjerodosnim predajama ova priča, ona ima smisla. Ima smisla u kontekstu ovog da su neki ljudi stvoreni Allahovim kaderom da budu na dalaletu na kufru. A on to ne znaju. Oni ne znaju, niko od nas ne zna na čemu je i zašto je stvoren ali znamo šta trebamo slušati, šta trebamo slijediti, čemu se trebamo povinovati. Od sljedećih stvari koje učenjaci spominju što se tiče pojedinačnog skretanja sa pravog puta je između ostalog i itibaul heva, slijeđenje strasti. I ovo je jedna od najopasnijih stvari i jedna od najgorih stvari kod, kod, e, e, koja je u čovjekovoj prirodi. Da čovjek zbog strasti, zbog oholosti, zbog kibura, odbija hak istinu. Imamo oni koji odbijaju hak istinu, u osnovi ne prihvataju islam i ono sa čime je došao u, osnovu, u osnovi kao što je bio Abu koji je priznao i rekao da je Muhammed zna da je Muhammed govori istinu. Ali on je iz drugog dijela plemena, koji ima svoje porijeklo, ima svoje fadlove, fadilete i tako dalje, pa to ne prihvata. Iz kibura je to odbio. A imamo one koji su unutar umeta. Prihvati uopšteno istinu, a onda zbog oholosti ne prihvata određene propise. Zato što dođu određeni ljudi, određeni skupina prema, kojima on ima netrpeljivosti. I tako u, u, sklopu ovog razloga možemo navoditi mnogo primjera i mnogo šerijskih argumenta. Ovdje mi je samo cilj da navedem nadavedem to što su učinjaci govorili. Treću stvar koju sam navodila, a to je kad je faragul qatil, slobodno vrijeme koje je ubitačno. Zaista je veliki problem kod mnogih ljudi slobodno vrijeme koje imaju. I to slobodno vrijeme e, e, daje im povoda i prostora da mogu da skrenu na ovu i na onu stranu i da odu u dalalet. I zaista je to potvrđeno praksi. I to ne samo oni koji nisu islamu već muslimanima, nego i oni koji su unutar umeta. Slobodno vrijeme je ono koji im daje, e, odnosno šeitan iskorištava e, tu stvar u njihovom životu, da se zabave e, sa pogrešnim stvarima, da im uljepšaju stvari koje su zabranje, koje, je haram, i koji se treba čuvati i da ih, stopu po stopu navedu na strampuci su na dalalet. Govorite o te, te temi možete posebno predavanje. Pogotovo to znači, slobodno vrijeme koliko opasno e, za pojedinca. O tome, znači, e, o tome najbolje primjere imamo među muslimanskim porodicama. Uzmite među djecom koji, e, kada imaju slobodno vrijeme pa se prepusti sami sebi. Gdje ih kada se ne zabave korisnim stvarima. Zato se prenosi na poznata izreka od Omera radi Anhu, kada kaže, kada vidim čovjeka, ne radi ništa u čemu je hajr dunjaluka, materijalni, ili bilo koji drugi, znači koja će ja se korist vraća samo na dunjaluk, i kad vidim da ne radi s druge strane ništa što u čemu ima korist na ahiretu, kaže ja takvog čovjeka ostavim, vidim u njemu nema hajra. Znači oni koji sjede bez veze, dangube, dangube, koji od dosade ne znaju što da rade osim da upale ovo, upale ono i gledaju ovo i rade ono, stanu sa ovim, stanu sa onim, druže sa ovim, onako, bez veze. E, to bude prostor e, da šetan ubaci, e, ubaci na svoj način, ubaci raznorazne vidove pomoću kojih e, ga skrene sa pravog puta. U najmanju ruku odvede ga od velikog hajra pa ga svede na, na mali hajr ili na nikakav hajr, da provodi bez veze vrijeme. Četvrtu stvar koju navodi učenjaci, a to je gaflet an zikrila. Odnosno tu misle, jel, e, znači nemarnost prema Allahu Đelešanu. Odnosno misli na dunjaluk. A to se odnosi na umet i na pojedinca. Ljudi su jako zakopirani dunjalkom. I to je poznata stvar, ne trebamo se plaho obježivati. Zbog dunjalka i vjeru prodaju. Zbog dunjalka vjeru mijenjaju. Zbog dunjalka vjere nemaju. I to je poznata stvar. Znači, liko kuranski ajte objavljene po pitanju Dunjalka i njegove, njegove privlačnosti, njegove opasnosti i njegove obmane u kojima Allah Žešanu nama, nas upozorava nemoj da vas obmane, da vas obmani Dunjaluk. Znači ljubav prema Danjaluku. Sljedeću stvar koju navodi, a to je sohbe seje, a to je loše društvo. Znači ovo sve govorimo na nivou pojedinca. Šta su razvoj na nivou pojedinca da čovjek skrine sa pravog puta? Naravno, nema sumnje da je, loše društvo jedan od najpasnijih faktora. I zato se s pravom kaže, eh, s kim si takav si. Ako hoćeš čovjeka da znaš, pogledaj s kim se druži. Kao što su učenjaci Ahlusunata rekli, kada vidiš čovjeka, pa dođe u tvoje mjesto, a ne znaš ga, ne znaš na kojoj idi menheđu. Samo vidi, kaže, kod koga će zanočiti. Što? Pa kod koga zanoći, odmah se osvane i pokaže njegovo lice. Novotar rodi kod novotara. Tekvirđija kod tekvirđije onaj koji je popstio skroz ode kod sličnog njemu. Rijedak je slučaj da se miješaju ove kategorije ljudi. Ona navodim onako plastičnije da bi, jer mi razumijemo našu stvarnost. Znači, kad hoćeš da vidiš čovjeka, da ga, da ga skontaš s jedne strane, pogledaj s kim se druži. Pa kad vidiš s kim se druži, tu je to, ne može biti daleko. Ne mora značiti uvijek da je s kim se druži, da je na tome. Ali kad ga vidiš s kim je često, s kim se druži, znači nema sumnje znači, da, ima bliskosti među njima, da ima sličnosti među njima u poimanju, gledanju na stvari. I oko toga se ne treba plaho ubježivati. Sljedeća stvar koju navode učenjaci, a to je, kaže, tulul amelo meut. A to je, kaže, nada, duga nada. Ima vremena. ću se, vratit ću se. Napravit ću se plan i program životu. Sve ću izmijeniti. Ako ništa, makar ću svoju djecu odgojiti. Pa zaboravi na smrt koja može biti isto tu već ili sutradan. Ne, ne razmišljajući o njoj. Konta Amar umeti bejne sitinu seb'in, kao što je došlo u hadisu. Moj umet će živjeti između 60 i 70 godina, pa konta to je to, jel? Ima fore dotad. Alhamdulillah, u našim krajima ljudi živi do 80. godine, pa neki 90. Pa veli, ima vremena. Ima vremena da se vrati, da učini teubu, da se pokaje. Sljedeće što navode učenjaci, a to je terbi al avatif, odgoj na emocijama, na osjećanjima. To je jako opasan odgoj, pogrešan odgoj. Nekad, nekom je to temperament, a nekom je to stil života. Da sve stvari mjeri spram emocija. šta probudi kod njeg? Ako je Sirija, pa ga debelo pogodi, pa se isplaće, pa ga razljuti, onda on pljuje, pljuje proći titavog umeta. Od reda od muslimana, od uleme do ovi do oni. Kao njemu žao, on žali Siriju i Haleb i ostalo. Ako je izbjeglica, koji je došao u zapadni svijet, pa mu doživi ovo, on to emocionalno doživljava i spoljava svoje stvari. I dok ga emocija drži, dva, tri sata, pet sati, dva, tri dana, i razmišlja o vjeri i ljubomoran za vjeru i nešto će uraditi. Kada ga prođe emocija, nastavi sa svojim stalnim, klasičnim džahilijetom, jer nema volje ni vremena da sjedne, da nauči i da ustraje na onome što je ispravno od vjeri. Izgrađivati reakciju prema svijetu, prema okolini, na emocijama je najopasnija stvar. Prvo zato što se emocije mogu zloupotrijebiti. Zloupotrebljavaju ih mediji, zloupotrebljavaju ih pojedinci, a na, najgore zloupotrebljava ga šeitan. Pa čovjeka navodi na stvari koje kada prođu emocije, kaje se za njih, zbog njih. Odgoj na tome u islamu, poimanju islamskih pitanja, odgojne emocijama, jako sporna stvar, a ona se čisto dešava. A to su oni dersovi Hamasa, gdje se ljudi postiču eh, u pozitivnom smislu, postiču se na ljubav prema vjeri, na, eh, na vraćanje vjeri, na gorljivost i ljubomoru prema umetu, prema stanju umeta i sve je to tako napuhano, poput balona koji se napuši i onda dovoljna neka sitnica da se probije taj balon i od, od njegovog islama nema ništa. Zašto? Zato što se nije odgojio na temeljima osnova islama koji čovjek treba živjeti i u musibetu, i u ljepoti, i u rahatluku, i u bogatstvu, i u siromašnu, i u siromaštvu, i kada ima, i kada nema, i kada je u lošem društvu, i kada je u ratu, i kada je u miru. Musliman koji odgoja na ispravnim principima, podjednako se ponaša. Podjednako u smislu da, da ne ide ni lijevo ni desno. Da je nestalo. <clears throat> I zadnja stvar koju navode učenjaci, a to je da se ljudi prepuste da se prepuste e, pogotovo to aktualno savremeno vrijeme, a to je i prije bilo. A to je ovim e, svim mogućim savremenim medijima koji postoje da dozvole sebi da se preko njih vrši manipulacija sa njima. A što naravno propaštava njegov iman. Pa zavisi ko, se od nas na što uhvati. Koje medije prati, one gledane, one koji se slušaju, one koji se čitaju. Šta od toga prati, onda postaje plin toga što prati. Musliman koji tako izgradi svoju vjeru, Znači postani, e, postani znači e, e, stavi sebe u staciju da mogu drugi sa njim upravljati. Da mogu drugi sa njim upravljati. Ne, mora to znači on ima, mora imati zlu namjeru. Ali prepusti se medijima za koji ne znaš, čiju pouzanost ne znaš, čak i izvor i pozadinu i namjeru šta radi, kako radi, šta ime cilj sa time, E, dovodi u situaciju ono što mi imamo danas u, među muslimanima, a to je da ono što se iznese u vijestima, da automatski prihvataju sve što je došlo. Da bez provjeravanja reaguju. A dobro znamo kako se sa, svim može zloupotrebljavati, kako se mogu sve stvari e, pogrešno tumačiti i e, pogrešno prikazati shodno onome ko odašilje tu vijest i prenosi. E, neki učinjaci su dodali druge stvari. E, meni je bilo cilj samo da, navedem ove stvari ovdje sa strane e, uzroka skretanja s pravog puta pojedinca. I to je tema za sebe, o njoj se mogu posebno držati predavanje, držanje predavanje o tome. Ali ona bitnija, najkrupnija, najkrupniji, najbitniji uzrok skretanja sa pravog puta, a to je sa, na nivou bešerijata, na nivou čovečanstva taj, uzrok, taj povod je najbitniji da ga čovjek musliman zna. A on se vaća, znači sad govorimo o tom, tom najbitnijem uzroku, skretanja sa pravog puta u, na nivou čovječanstva. Polazimo od osnova da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio stvorenja radi ibadeta, da njemu čine ibadet, kao što je došlo u poznatom kuranskom majetu وما خلقت الجن والانس الا Ja nisam stvorio ni džine ni ljude osim da me obožavaju, odnosno da mi ibadet čini. Smisao našeg postojanja, cilj našeg postojanja, cilj našeg stvaranja da budemo pokorni Allahu Žešanu, da mu ibadet činimo. Allah Žešanu ne želi od nas da mi, da mi se znojimo, umaramo, zamaramo radi dunjaluka, radi opskrbe Kao što u nastavku ajte došlo. Ma uridu minhum i rizk. Ja ne želim od njih risk. Allah Želšanu od nas ne treba materijal, Allah ne treba materijalna sredstva. Oma uridu a jutra imun. Ne želim da me oni hrani. Allah Želšanu nema potrebe za nama. Niti ćemo naša bogobojaznost njemu povećati kod njeg nešto. Niti naša nepokornost njemu će umanjiti kod Allah Želšanu nešto. Kao što je došlo u drugima šerijskim tekstovima. Inna Allahu huwa razzaku dhul quwwatil metin. Allah je onaj koji daje mnogo riska. On je onaj koji obskrbljuje. I koliko god nam da, neće to umanjiti ništa od njegove moći i njegove snage. Dhul quwwatil metin. Onaj koji ima ogromnu snagu i moć. Allah Žešanu nas je stvorio na toj osnovi i sa tim ciljem. I naravno, čovjek se rađa po prirodi. Svako dijete se rodi po prirodi na ovome. Rodi se potvrđujući Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači spremno je po prirodi da bude Allahov rob, da mu čini ibadet. Međutim, kako odrasta s vremena na vrijeme, on skreće s pravog puta ako ga odgajaju oni koji ga odvraćaju sa pravog puta. Odnosno, kao što je došlo jel, u vjerodostom hadisu, spominjali smo ga do sad, kada mu e, uljepšaju šeitani insa i džina, uljepšaju mu dalalet. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu. u šajatin. Čovjek se stvori na, na, na tevhidu, bude rođen na tevhidu, na fitratu, pa ga onda, znači, dostignu ga šeitani od ljudi i od džina, koji ga zavedu i odvedu na stranputicu. A to mi imamo, jel, u praksi to, je vidljiva stvar. Ne može niko negirati. Pojenta je ovdje, znači, da je teuhid ono na čemu je čovjek, e, na čemu je stvoren od rođenja. A da je ona devijacija koja se desi poslije, sa odrastanjem insana, sa djeteta, odnosno pogotovo najgora stvar, a to je širk, da je to nešto što je iznimka, što je anomalija, što je bolest. Kao što kaže uzvišeni fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kaže okreni tvoje lice vjeri hanif. Hanif znači monoteističkoj. Ona, onoj vjeri koja, koja priznaje samo Allaha subhanahu wa ta'ala za gospodara kome se čini ibadet. Fitrat Allahi eleti fetara nas alija. Kaže, to je Allahova fitra, to je priroda na kojoj je Allah fetara nas aliha, kod ono stvorio ljude. Na čemu je stvorio? Znači da, potvrđuju Allahu subhanahu monoteizam, da je on jedan jedini gospodar, jedan jedini koji zaslužuje da mu se bade čini. La tebdila li halqillah. Nema promjene kod Allahovih stvaranja, kod Allahov stvaranja i Allahovih stvorenja. Šta nema promjene? Znači Allah će on tako i stvara. A ono što se desi poslije, od alaleta, od širka, od otpadništva, to je znači skretanje sa pravog puta. Naravno tu potvrđuje onaj poznati hadis, dosta smo ga već e, spominjali, mu alehi, kulume luden jule dala fitre, svako novorođenče je rođeno na fitri, na prirodi, na tevhidu, na imanu, fe ebevahu vojnaseranihi, vojnameđisanihi. A kaže, njegovi roditelji ga, kaže, je učine ga židovom ili ga učini. E, kršćaninom ili međusijom, a to smisli misli u stvari svako druga, druga vrsta dalaleta. Da, se musliman postaje nakon rođenja, a ne da se, ne, da se ne, rađemo na tevhidu, došlo bi u hadisu, da, da poslije ga roditelji načine is, muslimanom. A nije tako došlo. znači, osnova mu je islam i tevhid. I ovo je jasno, jel? Ovo mi znamo. Ili kao što je došlo u Kuranskom majetu suri Bekara, kar nas umeten kaže ljudi su bili umet jedan. Fa ba'ath Allahu nabiyina mubashirin wa Pa Allah je poslao vjerovjesnike koji su obeseljavali i upozoravali. Ovdje imamo u ovom imamo kirajet. Kirajet koji se prenosi od Ubej ibn Kaba. A to je da imamo ovdje dodato, kaže, e, kane, kane nas umete vahide. Bili su ljudi jedan umet fahtelefu. U ovom kirajetku kod ibn Kaba. Kaže fahtelefu, pa su se razišli. Čemu se razišli? Otišli. Bili su umet vahide. Kaže, bili su umet vahide, to znači bili su na ispravnom akidi. Bili su na ispravnoj akidi, fahtelefu, pa se razišli. Jedni su otišli u, u kufr, u širk, a drugi su ostali na ispravno. Fe Allahu ne bijin, Pa Allah šanu onda poslao vjerovjesnike odnosno poslanike i tako dalje. E, jer slati poslanika, ako su ljudi bili jedan umet, na ispravno akidi, na ispravno, nije bilo potrebe da se šalju poslanici. I zato prvi poslanik koji je bio poslan je bio Nuh alaihissalam. Kada se desio širk, prvi širk, prvo skretanje u akidi na novo čovečanstvo se desilo u Nuhovom narodu. Znači prvo skretanje na novo čovečanstvo se desilo u Nuhovom narodu skretanje sa tevhida u širk, sa ispravne akide u devijaciju. I to je poznato, znači to su zabilježi, to spominje Abdullah ibn od, od Selefa koji su kada su tumačili ovo pitanje skretanja, kada se desilo, znači uopšte kod čovečanstva, spomenuo se desilo kod nuhovog naroda. Kaže Abdullah ibn kane bejne Adema Nuh selam ašaretu korun. Između Adema i Nuha je bilo deset koruna. Koruna, ta riječ ima više značenja. Može značiti stoljeća, može znači određeni vremenski perioda i to je najispravniji. Između Adema selam i Nuha alejselam znači bilo je bilo je, e, bilo je znači deset vremenskih perioda Kaže, kulluhum ala islam, svi su bili na islamu. Kad kaže na islamu, ne misli na islamu u našem, čemu smo mi, nego na teuhidu. Bili su na ispravnoj akidi. A onda se dešava, znači u, e, kod naroda Nuha dešava se ta devijacija da je, da je, nastao širk. I to potvrđuje, to pojašnjava e, Ibn al u svojim mnogim knjigama, ovo pitanje, ono što nas ovdje interesuje. A to je, znači, kada se desila devijacija na nivou čovečanstva, onda je to bio razlog povoda da budu poslati vjerovjesnici poslanici. Ta devijacija je bila skratanje u stvari u tevhidu. Znači, skretanje u tevhidu, odnosno u širk. I to se desilo u Nuhovom narodu. Poznati događaj, pojasnio ga Abdullah ibn Abbas, a to je da su znači, dobri ljudi koji su postali u Nuhovom narodu, da nakon njihove smrti da su im napravili slike ili kipove, pa su e, narod šeita ih je ubijedio u to, pa su onda odnijeli slike kipove, stavili na mjesta gdje su oni okupljali, gdje su sjedli na svojim sjelima, pa nakon što je prošla, ta prva generacija koja je znala razlog što su napravili te kipove i slike, i zato u islamu zabranjeni i kipovi i slike, jer su one sredstvo koje vodi u veliki mali širk. Pa, pa, su poslije ti kipovi počeli, počeli su ljuda i božavaju ali su oni bili personifikacija dobrih ljudi. A to imamo i ovom umetu. O tome smo već govorili. Evlije i ostali, šehidi, kaborovi i tome slično. Što se tiče arapskog naroda, arapski narod je bio, znači Arapi prije Islama, bili su na vjeri Ibrahima alaihisselam. Bili su znači na ispravnom akidi sve dok nije došao, a to je opisano u vjerodostojnom hadisu, sve dok nije došao Amr ibn Luhaj, Huzai, koji je otišao u Irak i vidio tamo da imaju kipove, da obožavaju kipove, pa mu se to svidjelo, pa je donio kipove u Meku, pa je promijenio vjeru Ibrahima. Što vjeru Ibrahima? Jer su Arapi u, Meki bili na vjeri Ibrahima, alaihissalam. Nakon toga se raširio širk u Hijazu, prvenstveno u Mekke. Poznati kipovi koji su bili, vi znate kada je poslanik sallallahu kada je uh, osvojio, oslobodio Meku, da je bilo u Kabi ni manje ni više nego 360 kipova koje je on srušio. Pa Allah Žešanu znači, nakon e, nakon devijacija, skretanja u sljedbenicima Ise a.s. kada su oni otišli u kufri dalalet, poslao je posljednjeg vjerovjesnika Muhameda sallallahu alaihi koji je bio nagovješen od ostalih vjerovjesnika da će biti doći kao posljednji vjerovjesnik, posljednji poslanik. Pa je došao poslanik sallallahu alaihi pa je pozvao u tevhid, u borbu protiv širka. Znači najbitniju stvar sa čime je došao islam, a to je e, Teuhid, a to je obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Borba protiv širka, kao, suprotnosti islamu i svemu onome čemu su bili e, poslanici se prije Muhameda sallallahu alaihi sallam. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam na tom putu, znači nakon 13 godina u pa kada je e, učinio hižu u Medinu, pokrenuo i u borbi na tom putu, i nakon mukotrpnog djelovanja i rada vratio se Teuhid ponovo u Hidžazu, Mekiju i Medini. Nakon širka uspostavljen Teuhid. Ponovo je vraćen Millet Ibrahima. Millet Ibrahima to je monotoizam. Čisti Teuhid. Polomljeni su, uništeni su kipovi. Ali kipovi, širk se znači, ne manifestuje samo u onim bukvalnim kipovima i dolima, kako to kod nas prevodi nego širk ima raznih vrsta. Pa se nažalost tako i desilo. Nakon tog nijameta, koji se desio sa poslanikom sallallahu alejhi ve i prvim generacijama ovog umeta. Poslije toga kada je zavladao džehl u muslimanskim zajednicama sredinama ponovo se, ponovo se proširio širk i to je nagoviješteno u vjerodostojnim hadisima nagovješćeno da će se ovom umetu ponovo raširiti i vratiti širk. Kada su muslimani pomiješali svoju, svoje poimanje vjere sa, sa e, drugim e, poimanjem e, života, civilizacijama, kulturama, književnostima i tako dalje, što je poznato. Naravno, razlog širenja širka u ovom umetu, tog skretanja te devijacije, vraća se prvenstveno znači i na one E, misionare koji su pozivali na dalalet, a mi znamo, to se prvenstveno ogleda, ogleda danas, danas i dan, danas je prisutno u ovom umetu, a to je gradnja na kaburojima, veličanje eulija i dobrih ljudi, šehida, upućivanje, upućivanje dove traženja da oni udovoljimo određenim potrebama koje može Allah, jer samo jedino onda udovolji. Nažalost, to je jako prisutno dan danas u muslimanskom umetu da se određene vrste ibadete usmjeravaju nekom mimo Allaha Đelešanuhu. I to muslimansko umeta među muslimanima. Da se kolju kurbani, da se e, vrše zavjeti onima koji su kaborovima. Da se vrši takozvani tevesul, posredovanje između tih eulija i onima koji su kaborov, između, e, da oni budu posrednici između nas i Allaha Đelešanuhu. Znači, e, zastava širka je podignuta već odavno umetu. I ona postoji. I to je taj veliki uzrok dalaleta i skretanja, najkrupniji, najbitniji. I zato je najbitnija i najveća borba u ovom umetu po pitanju e, e, vraćanja, vjeri je u stvari, u stvari jel, borba protiv širka i velikog i malog umetu. Ako bi neko rekao, pa dobro, šta je sa kufrom? Mi smo već govorili o tome. Kufr, odnosno ateizam, je jako rijedak uopšte među čovečanstvom, a i među muslimanima. Mi danas kada bi jel, analizirali muslimanski umet, oni koji sebe obrajaju među muslimane, i kada bi pitali ima li neko među, znači koliko je njih koji su čisti, e, pravi čisti ateiste, koji, e, kažu, tvrde, ne da ne postoji Bog, da ne postoji Allah Đelšanu. To je jako mala skupina ljudi. Većina ljudi, velika većina, oni koji priznaju postojanje Allah međutim njihov problem nastaje oko, toga kako se komunicira sa Allahom kako se znači obožava Allah Žešanu. Znači oni koji negiraju postojanje Allah poput faraona, e, oni koji vjeruju samo u materiju, e, komunista savremenih i tome slično, je vrlo mala grupa ljudi problem između vjerovjesnika poslanika i naroda kojima su bili slati, počeo od Nuha do dana danas, Nuha i njegov narod do dana danas i Muhameda sallam, i onoga kojom je on poslan, on je poslat svim ljudima na zemaljskoj kugli, problem je u tevhidu ulohijeta. Znači, kome se upućuje badet i kako se on upućuje? A negiranje poslanja Boga ili Allah Žešanu uopšteno, to je znači jako rijetka stvar među ljudima. Ovo je znači najkrupnija, govorim o njoj, znači najkrupnija devijacija na nivou čovečanstva koja se desila, a to je u stvari skretanje sa tevhida. Odnosno širk koji se pojavio kod naroda Nuha i koji dan danas traji. Dan, znači jako je raširen širk u raznim oblicima. A on je ono zbog čega je došao islam, zbog čega se protiv čega se bori. Islam je došao da se bori protiv širka i da uspostavi teuhid, monoteizam. I ko tu stvar ne razumije u islamu, bojati se da, znači, da, da, da godinama se trudi i radi nešto, a da, a da ako promaši u ovoj stvari, u stvari poimanja tevhida i širka, bojati se da može, da može skrenuti i napraviti veliku devijaciju u životu, čak otići, e, umrijet na širku, na kufru. Onaj ko misli da je, najbitnija stvar u islamu ahlak i da treba popravljati ahlak među muslimanima, a da je ostala stvar jasna, da je kida jasna, taj u velikoj zabludi. Tačno je da je Allah od islama. Tačno je da je, da je praktikovanje određenih propisa od islama i mnoge druge oblasti koje Islam pojasnio i koje treba izgrađivati kroz odgoj, kroz život. Ali ova stvar, kufra i širka, e, tevhida i ono što mu je suprotno, to je najbitnija stvar koju jedan musliman treba naučiti. Najbitnija stvar. I žalosno je da musliman može sebi dozvoliti da bude u takvom stanju da on Znači da, da tvrdi za sebe da je musliman, da izgovara šehadet, a da istovremeno čini i radi nešto što je oprečno islam. A mi to nažalost danas imamo. Mi nažalost danas imamo to da imamo skupine muslimana koji za sebe su ubijeđeni, uvjereni da su muslimani, a radi određene stvari e, e, i smatraju da je to od od islama, a one su Uh, oprešne islamu. Islam je došao da se bori protiv njih. I zato je velika uloga na nama, braća. Na nama je velika uloga da na tom polju damo veliki udio. Da damo veliki udio na tome, u tome znači da, se pojasni ljudima uh, šta je cilj stvaranja, šta je najbitnije u islamu. Najbitnije je da obožava Lašanu na ispravan način. Da i badete koji činiš, činiš samo njemu i da nema između tebe i Allaha Đelšanu posrednika. Bio on šejh ovaj ili onaj. Bio dobri ovaj ili onaj. Nema toga u islamu. Čak ni nevjerojestnik i poslanik, sallam, on nam ne može biti posrednik. Znači, ovo je ta bila najkrupnija stvar na dvoju čovečanstva, koji je razlog skretanja sa pravog puta, a to je pojava širka kod ljudi. A ono e, što smo rekli da je treći stepen, a to je e, uzroci, razlozi skretanja sa pravog puta na nivou umeta društva, zajednice, islamskog umeta, društva ili zajednice, to su neki učenjaci svrstali nekih 90 razloga. Ja sam jednom prilikom njih spominjao, sad ćemo ih prelet na brzinu. Prva stvar, najbitnija, na nivou umeta što je razlog skretanja sa pravog puta, je džehl bi akida sahija, znači neznanje ispravne akide. A razlog neznanja je u stvari okretanje od učenja ti akide. Znači, među nama ima ljudi koji apsolutno neće da utroši truda i vremena, da sjednu, da poslušaju, analiziraju, da pročitaju šta je to u što ja vjerujem, u što ja trebam vjerovati. Misli da je dovoljno da kaže, oni šest stvari, amen tu billahi u kutubi rusuli što učimo u metifima. Čak ne razumijevajući to što, što kaže. I da je to dovoljno i time postao musliman idemo dalje. To je tačno, dovoljno da uđeš u islam. Dalje, znači moraš da učiš, da izučavaš. Znači, džehl, neučenje, neizučavanje ispravne akide je veliki problem. I zato ljudi e, s vremena na vrijeme padaju na ovom putu krene, počne držat se vjere, pa onda skrene. I toga imamo praksu koliko hoćete. Znači, nevođenje računa o ispravnoj akidi, odakle se ona treba naučiti, kako se treba učiti, šta su najbitnije stvari iz akide. To su jako krupne stvari, jako bitne stvari. Čovjek može upasti u veliki grijeh, krađe, zinaluka, alkoholizma ili ovog ili onog. I pokaje se od toga jer je jasno, jer skoro svakome je jasno kad upadne u taj grijeh da je to haram. I samo mu treba snagi da se pokaje, se vrati Allahšan, jer tu slijedi strast tijela. Međutim, devijacija u akidi su u stvari šubhe. I čovjek, znači šubhi se teško može riješiti za razku od strasti. E, čovjek kada slijedi strasti, on skreni upadne u grijeh i može on biti koban za njeg. Međutim, obično se ljudi vrati, pokaju se. Međutim, kada skreni u akidi, to su šube koje treba da liječi. I treba vremena i vremena da ih izliječi. I zato kaže Omer radijallahu anhu, spominjali smo to od njeg, uh, e, izrekonu poznatu, innema tunqadu orel islami orveten orve, Kaže, zaista se kidaju, kidaju se veze Islama, jedna po jedna. I da neše fil je men džahilije. Kada naraste u islamu, među muslimanima odrastaju ljudi koji ne poznaju džahilijet. Šta ovo znači? Kada odrastaju među nama ljudi koji računaju da su rođeni na ispravnom, poimanju vjere, na akid i tako dalje, odnosno ja bi to naveo polutaneri. Nešto imaju od vjere, a nešto im fali, nešto je iskrivljeno. I odrastao je na tom objeđu da je to to, to je islam, to je vjera. Ne znaju pravi džahilijet, ne znaju pravi kufr i širk. Jer da ga znaju, pa budu spašeni od njeg, osjetili bi ljepotu islama i imana. Da bi bolje urazumili o čemu se radi u ovoj izreci. Mi imamo primjere E, ljudi konvertita koji budu na džehlu na kufru, crnom, mrtlom. I onda Allah Žešanu ih uputi. I onda kad se on prihvati vjere, mi znamo dobro kako to ljudi budu jaki i čvrsti u vjeri. Samo kaže, jel to od vjeri? Ima i ljubav prema Allahu Želešanu, prema poslaniku, prema njegovom sunetu. Čak i njihove žene, one žene kad prime islam, kaže, jel više ženstvo od islama jest? U tome je hajr, jer je to od islama. To je pratiko poslanik sa najbolju generaciju umeta I ne pravi filozofiju ni otok. Predani islamu. Dok ovi naši što odrastu rođeni budu islamu. Kaže, sve je stvar tumačenja. Nemoj. Pa može i ovo, može onako, može i ovo, može enako. Svoju on pamet popio. Nema te, nema te predanosti, otvorenost, iskrenosti. Jel to odvjeri E, čak mi imamo među nama u našim redovima, ljudi koji su bili čistom džahilijetu, nisu ništa držali vjeri. Pa kad se vrate vjeri, osjeti je slast, ljepotu imana i, i zaista se trude da se vrati, da se drže vjere praktično onako kakva je vjera. A dokaze, argumenti vjeri su jasni. A onaj ko je mješavina nešto, nešto imao, nešto, ili oni koji su rođeni u porodcu kojima je bilo islamijeta, oni su najteži slučajevi. Ja im ne da porodca da se, da se uzdignu malo, ja tradicija, ja ovo, ja ono, i vas da se lomi između nečeg. Ne zna šta je ispravno, šta je u redu, šta nije u redu. Hoće to uspjeti, kod nas neće uspjeti. Jel to bilo ovako, jesu bilo prije u pravilu, i napravio od vjere filozofiju veliku. I pred jasnih argumenata postane vjera tako nejasna. I postane ono, jel, kaže, to je stvar tumačenja, gledanja, ali ti gledaš ovako, ja gledam onako i idemo dalje. Međutim, nije tako. U akidi nema širine. U fiskim propisima, ako su učenjaci imaju argumente jedni drugi, ima širine. Ali u Akidijskim stvarima, osim nekim detaljima, nekim sporednim meselama, a u ovim ostalim nema širine. Znači, tu je put jasan. Drugi razlog koji učenjaci navode, prvo smo rekli džehl. Drugi razlog, a to što smo malo prije spomenuli vezano za, za izraku Omera radijallahu anhu, a to je taasub, lima a a wa ajdad. Znači, e, gorljivost, slijepo slijeđenje i uzimanje onog na čemu su bili naši očevi djedovi. I to je poznato kod nas. To ima tašan primjer, najbolji primjer kod nas ovdje. Pa makar bili na pogrešno, na batilo, makar se to izmijenilo zadnjih stotinu godina, kako su došli Austrugari ovdje i u Titino vrijeme, makar se vjera iskrenila i promijenila, to je, kaže, naša tradicija. I mi to slijedimo. Uvijek je to kod nas bilo. Šta hoće ovi novi sa onim šerijalskim gačama i onim e, širokim haljnama, e, valama, pokrivenim ženama? Šta oni hoće? Kao da mi skini, ne znam da je prije stotinu godina takva čitava Bosna i Hercegovina bila. Kao da ne znaju da je svaki rez do kraja, do kraja e, e, drugog svjetskog rata imao bradu. Da su žene bile sve pokrivene u onom čemu su mnogi e, danas pokrivene, alhamdulillah. I onda kažu ovo je naša tradicija, ovo je naš islam. Koji naš islam? Gdje se ne zna, da se imaš razhod izgled muslimanke i izgled kršćanke. svejedno pravoslavni ili ortodoksni. Ove pravo, ili ovi katolički. Kažu, to je naša tradicija. Sva tu se vraća na kuranski ajet. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَبِيُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَتَبِيُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ أَبَائِنَا I kada je bude rečeno slijedite ono što Allah objavio, objavio je, znači kuranski ajet kojom obavezao da slijedimo sunet poslanika sallallahu alaihi sallam. Oni kažu, ne, mi slijedimo ono na čemu su zatekli naše očeve naša tradicija, lijepa. Vako je kod nas. Nemojte nam donositi neku novu vjeru. Sektu. I onda postane borba oko toga. A onda drugi treći dođu zbunjeni, ne znaju koju pravu, pa se dvoumi. Treći razlog tome, slijepo, slo, slijeđenje u akidi. Kako slijepo slijeđenje u akidi? Znači uzima akidu od mjesta gdje je učio. Ako je učio u nekoj školi, kako ga nauči, on kaže, tako je akida. Tako ja učio od onih ljudi kojim ja imam povjerenje. Bez da provjeri ima li argumente za tu akidu u Kur'anu i Sunetu, na čemu je bio Selef ovog umeta. Pa onda uči akidu koje su suprotno onom na čemu je bio, na čemu je ispravna akida Ahlu Sunat od džemata. Uči akidu od Džehmija, od Muatezila, od Ešarijama, Turidija, od Sufija, od ovih, od onih. Kaj ovako je kod nas, mi smo ovako učili, uvijek je bilo kod nas ovako. Sufije su nam donijeli islam ovdje. Pa šta ako su donijeli? je to sad argument da treba slijediti ono na čemu su? Ili bilo ko drugi? Uvijek su bili ovdje maturidije. Jesu došli. Jer to znači da su na ispravno. Istorija nije argument u širjetu. A onda nakon toga, znači od krupnih stvari unutar umeta, što odvodi ljude sa pravog puta, su naravno ono što smo već govorili malo prije. A to je pretjerivanje u ljubav prema evlijama, dobrim ljudima. Dizanje njih na stepene kojima, koji ne zaslužuju i uvjerenja gajeći prema njima, da mogu da učine, da urade ono što samo Allah šanu može odraditi, da dadne neku korist i da otkloni neku štetu. I da uzmaj posrednik između nas i Allaha Đelešanu. Ovo se dešava u ovom umetu. Ovo je najžalosnija stvar koja se može desiti. Da se ovako uzvišeni i velik umet, kojeg Allah uzigao uzdigao sa tevhidom, da se spusti na nivo mušrika. Da mu postane vjera kaborovi i ono sve što se radi oko kaburova. Da danas ne možeš ljude koji predaju na fakultetima islamskim, da mu kažeš da nije dozvoljno grad ono što se gradi na kaborima, turbete i to. Nemoguće, kaže. To se kod nas uvijek bilo tako. Nemoguće da naši ljudi to ni znali. I da mi imamo od 1000, od 1500. godine dan danas imamo ovdje turbeta i kaborova ograđen, napravljen, a da to nije u redu islamski. Opet historijski argumenti. Nažalost. A mi smo malo prije govorili, kad se pojavio širk i preko koga, baš od dobrih ljudi u, u, e, kod naroda Nuha alaihissalam. La te darunne alihetekom. Nemojte ostavljati vaša božanstva. Vala te darunne vedden, vala suvan, vala jeguta, vala vajuka, vala nasra. Nemojte ostaviti vaše božanstva. Nemojte ostaviti koga? Vedda, suva, jeguta, vajuka. Sve su ovo bila imena dobrih ljudi u narodu Nuha alaihissalam kojima su napravljeni kipovi pa su poslije obožavani. To je taj širk. <clears throat> A onda da ne govorimo, znači ovo se ima poklapanja s nekim stvarima koje su navodili eh, u uzrocima koji odvodi na, sa pravog puta, eh, koji su na nivou umeta i na voj pojedinaca. Znači jedna od krupnih stvari, a to je dunjaluk. Mi da govorimo o toj stvari koliko su muslimani predani dunjaluk, a nemaju ni dunjaluka, iako imaju sva bogatstva, opet nemaju dunjalka, opet se na zadnjoj ljestvici u, e, među današnjim narodima i državama, a predani su dunjalka, zbog dunjalka su ostavili vjeru, zbog dunjalka žrtvuju vjeru i sve što je vezano drugo i čak misli ono što ima od dunjalka, to je problem kod pojedinca. Misli da je to od njegovih deset prstiju s koji se on e, znojio i radio. Ličeći na Karuna, Kale innema utituha ala ilmin indi. Ja sam, meni je dato što imamo imetka zbog znanja koje ja imam. Zbog mog truda, zbog mog znoja. A u stvari šta je ispravno? Allah šanu taj koji daje. Allah šanu dao i nas i to što postoji. Zato Allah Đelšanu kaže Wallahu wa ma ta'melun. Allah Đelšanu stvorio i vas i ono što radite. Sve što radite, što se trudimo, što znojimo, što imamo, to Allah šanu dao. Od njegovog fatla i od materijalnog, i od naučnog, i od znanstvenog, i ono, sve je to od Allahovog fadla. Fadla se uvijek vraća Allahu Đelešanu. <clears throat> I onda, još da privedemo kraju, kad dodamo tome loš odgoj u kući, šta je razlog od skretan sa pravog puta? Nemamo odgoja u kući. Ili imamo pogrešan, ili skoro nikakav. Roditelji prepuste dijete školi i ulici pa s kim se druži, to društvo ostavi traga na njemu. Školi šta uči, tako ga i formiraju. A onda se pita što mi je dijete ovako kako jest. I to pita se tek kad dijete naraste u 15, 16, 17 godina, a vidi, kaže, ne sluša Ja mu kažem, deklan, ono neće. Ja mu de ovu ono, ja kažem, čerke, da pokrisa, ona neće. Ka čudi me to, kaže. Možeš mi, kaže, objasniti, pa mogu. Gdje si bila prije 8 godina? Šta se radilo oni osam godina prije toga? Učeš si odgajala, Našo što si odgajala, što se dijete nije pokrilo od sedme godine kad krenulo u školu, a ne sad kad se svi zapamtili kada kad je otkrivena. Što nije počeo klanjati od sedme godine, pa od desetog i, sa, i sa batinom. Gdje ste tad bili? A te kada prođe voz, kaže, a vidi kad dijete me ne kaže. Da navodimo, to je poznat, poznate devijacije kod nas. I onda kad ovome još dodamo, medije, koji naveliko ostavljaju negativnog traga na i velike i mlade i na djecu i na odrasli i na muško i na žensko. Znači svejedno, znači one gledane, one slušane ili one koje čitamo medije. One uništavaju, bez ikakve sumnje, uništavaju ne samo ahlak, uništavaju akidu muslimana. U najmanju ruku pretvore muslimana u osobu koja treba da se zabavi nekim zabavama. Da provodi vrijeme u nekim bezveznim stvarima. I onda se javlja kod nas druga strana suprotna tome. Oni koji puno razmišljaju umetu, koji se sekiraju umeta, ali na pogrešan način. Na pogrešan način. Dozvoli sebi da potpadnu pod jednu skupinu koja je primjetna kod nas, a to je oni koji preteruju tekviru i onda znači pređu iz jedne krajnosti u drugu krajnost koja je također pogubna, koju također treba liječiti. A ovome, ako još dodamo, kad bi ovim stvarima još dodali stvari koje su neki drugi učenjaci govorili, a to je da, da se mnoge generacije muslimana, skupine, apsolutno ne vraćaju na učene ljude, u svom poimanju, razumijevanju i praktikovanju vjere. Nego onako šta gdje nađu, šta gdje pročitaju. Znači ne vraćaju se na ljudi koji zaista imaju zasnovanje znanje na Kur'anu i na vjerodostojnom sunetu. Koji su učili, koji su provjereni, koji su stekli znanje kod pouzdani, u poznanim školama kod pouzdanih učenjaka. I naravno rezultat toga bude, znači rezultat toga bude da bude prepušten svojim strastima, u poimanju određenih stvari i mesela. Da ne zna raspoznat, znači ne zna raspoznat od učača pjevača, od uleme do vajza. Kod njega to sve isto. I naravno onda se tu još ako se ubaci, ako se tu ubaci još takozvano ulemao selatin, u, u, ulema, vladara ili ulema države i ako ona ubaci svoj, svoju ulogu i ona daje svoj udio i onda se dešava da odrastaju muslimani i omladina i generacije odrastaju generacije koji, se razvlače između onih koji pretjeruju po puštanju i oni koji pretjeruju e, u, pogrešnom poimanju šarijata, a to je e, pretjerivanje u tekfiru te dvije krajnosti imamo, nažalost. A treba nam sredina. Zašto? Zato što, znači, što se ne vraćaju na istinsku pravu lemu koja tumači šrijet onaka kako došao u šerijskim argumentima. Znači, oni koji, e, koji ne, daju fetva na osnovu svojih strasti i na interesu države, koji ne pričaju samo o meselama hajza i fasa i propisima onim ahlaka o nebitnim, nego govore o gorućim i bitnim stvarima koji su bitan za umet i za muslimane, koji reaguju na svaku stvar gdje treba reagovati. Zbog čega bivaju zatvoreni i protjerani i istjerani. Takvi, Alhamdulillah ima. Ili onaj teži slučaj, još od devijacija, to je da imamo generacije koji odrastaju i uče islam od onih koji su na novotariji na iskrivljenom shvatanju vjere, koji imaju džehla u akidi, kod nas su to prisutne, od sufija i njima sličnih, od određe mata koji imaju iskrivljeno poimanje vjeri. I onda od njih uzimaju vjeru, od njih uzimaju tumačenje. I tako odrastaju. I naravno da iz, toga svega izađe jedan veliki bučkuriš među muslimanima. Veliki nesporazum. E, veliko razilaženje. Veliki, e, veliko, dijapazon e, šarenila u poimanju islama. sve ove stvari koje smo naveli, znači uh, sve one imaju, imaju udio u tome zašto mnogi od, ovog umeta, onog koji su odazvali Muhammed s.a.v. i oni koji su, koji, koji, uh, su uh, kako, se kaže, umetu dava, kojima je poslan Muhammed s.a.v. E, e, svi oni imaju, znači svi se obuhvataju pod ono što se smatra povodom, uzracima, razlozima, zašto skrenu sa pravog puta. Svejedno bilo to na nivou čovečanstva ili na nivou umeta zajednice ili na nivou pojedinca. E, da završimo s ovim, znači završetak s ovim bi bio to da je obaveza svakog muslimana i muslimanki da se vrate na Allahov kitab, i na vjerodostojan sunnet i da ih nastoji razumjeti onako kako su razumjele prve generacije Selefovog umeta. Jer kao što kažu mnogi učenjaci, ili kao što prenosi od imama Malika, len jasluha ahire hadihil illa kema saleha Neće se popraviti zadnji u ovom umetu, osim onako kako se popravili oni u prvom ovom umetu a to je vraćanje na onom na čemu je, na čemu je bio, na što je došlo u Kur'anu, na čemu je bio sunet Allahu poslanika, znači ispravno poimanje, prvenstveno u akidi, a onda i ostalim oblastima života. Znači to je prva najbitnija stvar, da se akida uzima, ona je znači srž, ona je suština tvog islama. I ako u njoj promašiš, znači devijacije nakon toga su u raznoraznim oblicima e, znači, e, omogućene zbog tog prvog promašaja. Naravno, ova stvar, kad govorimo o akidi, znači, opet je podlačim, znači, ovo govorimo o uzrocima skretanja sa pravog puta iz razloga samo jednog jedinog večeras, a to je da nas postaknemo. Znači, da se ne bi desilo da skrećemo u ovim spomenutim stvarima, a to je da moramo puno vremena posvetiti izučavanju islamske akide. Provesti vremena i vremena. E, proći toliko i toliko knjiga, prešati dersova i dersova, e, različ, iste knjige od različitih predavača, da bi se to sleglo kod nas, da bi jednom e, sa te strane bili zaštićeni. Sa, sa strane e, znači, uvjerenja, akajda. A ono što nas potrefi u životu, od Musibete, od belaja, od problema u porodici, od ratova, od ono, znači to je sastavni dio e, života svakog od nas. To se svugdje dešava. Ali e, da se čovjek sačuva s ove strane, sa akideske strane, to ne može osim da se posvijeti izučavanju i učenju ispravnih izvora od ispravnih ljudi. A to je moja najkrupnija stvar koju može uraditi u svome životu. I ona je najbitnija. Provod na njoj najviše, e, što više truda, i što više vremena. Nije nikada gubitak. I zato, znači, e, na kraju ovog pozivam prvenstveno seba, onda i vas sve, znači, da najviše vremena potrošimo na ovom polju. Najbitnija stvar jednog muslimana je da ima ispravno poimanje i vjerovanje. I nikad nije dovoljno što, e, provodi e, toliko i toliko truda i znoja i učenja, izučavanja na, na analiziranju, slušanju i poimanju akideskih pitanja. Jer i toliko ima detalja, toliko ima e, nezgodnih slučajeva, klizavi terena gdje čovjek može skrenuti. Tako da čovjek se mora naoružati sa svih strana da bude jak i snažan, da bude on temelj, da bude jezgra u svojoj porodici, svojoj zajednici, čvrstine i snage u poimanju vjere i da se to od njega dalje širi.